Beraz, du eh, dula urte bat, haiginen, eh, eh, beraz, uh, EHEko kolektiboa entzuna duzu menturaz. E, dula urte zonbaitzu uh, abiatu dugun uh, ekimen bat da laborarien artean, pixka bat uh, biologikoa den laborantza sustatu nahi dugu, baina hori baino urgunago joanez, bertako laborantza, eta neurri pixka bat... Uh, Etxalde batek suposatzen dituen neurri logiko batzuekin, eta hori martxan ezagri dugu, Eta orduan, uh, eh, pubar nahi ginoen egin propaganda, eta egia erran uh, eh, formatu hori pixka bat uh, kopiatu dugu, eh? Bazen, uh, jadanik, uh, paperezko kontzertuak deitzen zen ekimena, zuzeu uh, kultura, zera, elkarteak antolatzen zituenak, eta hori <clears throat> modu txipian egiten zen, uh, denda txipi batzuetan, eta euskal gintzako edo euskal kulturako kantariak gomitatua ziren, ez baita ezpada kantariak bakarrik, eh? Eta, ba horiek, eh, animaleko lan hain paperezko kontzertu horiekin, eta beraz, eh, deitu ditugu, eta elkar lan bat abiatu dugu horiekin, eta beraz, horiek, eh, horien bidez, biltzen ari gira Euskal Herriko kantari ezagun batzu, eta ez ezagun batzu, eta beraz, jadanik e, urte bat finkatu ginuela, hemen konzertu hori. Justuki, uh, zure baserian zuk egiten duzu? Baseria izenak bere zentzuguzi hartzen du, basa, basakerietan ari naiz, <laughs> entxego hainitz, e, e, ez da ikusten, baina hainitzetan e, basa bat da hartzen haute. E, hemen, bon, ekoizpen nagusia sendabelaren inguruan kokatzen da, e, sendabelar kulturak baditut hemen, eta kanpoan ere naturan biltzen ditute belarrak, eta horrez gain ere, ba, transformatzen dut pixka eh, zera egiten ditut olio esentzialak, ur distilatuak, e, frantxesez hidrola edo oflogal deitzen diren horiek, e, horiek ere bertute hainitz e, baitituzte, eta gero gantzurinak edo pomadak e, egiten ere hainitz, eta beste alako transformazio batzu, baina piskat dena belak e, inguruan e, kokatzen da. Eh? Beraz, azki, zer izanen da gitarra hoa, zuk bisitak eginen dituzu eta ondoti kontzertua beraz? Hoi da, eta hor ginoen eh, erran bezala, eh, aski mugatua da, eta hemen, bon bada, lako lautada bat aski handia, pentsatu dugu egun pertsona kokatzen altzirela eh, problemaik gabe, beraz mugatu dugu egun pertsonari, Uh, jadanik badira izen frango duan, mm, ez dakit elkarrizketa honen bidez, jendea motibatzen bada, fite eman izenak, zenta gero beharko mugatu, eh, zingo, da, zingo gira denak kokatu. Eta beraz, eh, bi planotan, eh, eh hain zuzen, egun pertsona izanki, beharko ditugu behar da bizpairu talde egin, eh, etxaldearen aurkezpena iteko, dena izaila izanen da ola egitea. Ez naiz mikrofono batekin egi, fe, bitxea ditaike, taldeak entxatuko gira ta, satitzen bai, eta gero, gero kontzertua, eta gero egin behar da, ba, bisukaldari, aski sorginak direnak, ba, basalandarekin eta badutenak, eh, horien errezetak badituztenak, eta horiek dute beraz eh, Baskaria prestatuko, e, eh, ameketako alenik, eta gero Eguerditakoa, baina, bon, pixat, uh, eh, biontakoa izanen da, eh, baina, uh, atxaldeko edo guerdiko bionak, zekin nola erraf baina, <laughs> eta, hola, bizatitan bizka bat izanen da eguna. Uh, zer preziotan uh, izanen dira bisitak? orotara, ogoi euro, bisita, kontzertua eta bazkaria. Beraz, uh, presio boro bil bat, ogoi eurotan. Eta norentzat egina uh, da gertakari hori? egia da gibelean, beraz ehatxeko elkartearen uh, eh, egitasmoan nahi dugula zabaldu, baina aldi berean pixkat eh, ba, militantzia kutsu bat badu, eh, kultura eta laborantza ustartzea. Atxeman dugu ideia biziki ona, ona dela, pixka bat eh, aldatzen baitu e, gitasmo berezietaz, eta guai arte izan diren eh, basriko ustak, hor egualdean izan dira, zinez biziki baikorrak eh, izan dira, jendea, be, basegira urbiltzen ez den jende hori, urbildu da, eta zinez, hageman oso intesgarriak izan dira, ikusiko hemen nor urbiltzen den, pario parioa hori da pixka betere, nahasketa itea, eta noski, Euskal kultura intzina ere maitea. Usteut zulia egin dugula, beraz, uh, ustelaren hogeita sortzian, izanen da baserriko usta, ahbonan, jokin zal Golden Mideren baserian beraz. Mila esker gainitz? Mila esker eta ongi etorri eta agian uh, Mikel Urdangarinek eh, kontzertu poliz bat eginen digun. Hori da ez dut galdegin gainera, nor da <laughs> kantaria. Ez bate importantea, ez da bate ezaguna Euskal Herrian, Mikel Urdangarin delako bat, ez baina erramezala zuzeu elkartekoek eh, harremanetan uh, harremanak uh, hartu zituzten. Uh, anari, asisten denik, eh, basirko ustan uh, eta hor, badira gero filma, beraz zuzeu elkarteak uh, filma bat aterako du, bon, eginen du bere lana, eta, ara, Mikel Urdangarin hemen... Akape lan edo bere gitarrakin dinen da, ez dakit, ah. sorpresoa bainoan. Baina bikaim. Bai, <laughs> bikaim, ileskarainitz. Ilesker zuen.